Het psalm van David, toen hij om krankzinnig gehou het voor Abem, leg in die om weggejaag het, so dat hy heen gegaan het. Bid, my siel sal om beroem in die Heere, die ootmoedige sal dit oor en bly wees. Gemel, maak die Heere saam met my groot, en laat ons saam sy naam verhef. Dalai, ek het die Heere gesoek, en hij het mij geantwoord en mij uit al mijn vrees gereed. Hee, hulle het om aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangezig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Sayen, hier die ellendiger het geroep, en die Heere het gehoor, en hy het om uit al sy benauwdhede verlos. Gid, die engel van die Heere trek een laar rondom die wat om vrees, en red hulle uit. Tet, smaak en sien dat die Heere goed is, welgelik zalig is die man wat bij ons skuil. Jot, vrees die Heere, was hy heilig is, van die wat om vrees, het geen gebrek niet. Kaf, die jong lees lei armoede en het honger, maar die wat die Heere soek, het geen gebrek aan enig iets nie. Lamet, kom, kinders, luister na mij, ik wil jullie die vrees van die Heere leer. Mem, wie is die man wat lees het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te zien? Noen, bewaar je tong voor wat verkeerd is, en je lippe dat hulle nie bedroog spreek nie. Samek, wijk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is, zoek die vrede en jaag dit na. Alleen, die oor van die Heere is op die rechtvaardig is, en sy oor het tot hulle hulp geroep. E, die aangezig van die Heere is teen die kwaaddoeners, om hulle gedachtenis van die aarde af uit te rie. Sade, hulle roep, en die Heere hoor, en hy red hulle uit al hul benauwdhede. Kof, die Heere is nabij die wat gebroken is van hart, en hij verloos die wat versla is van geest. Rees, Menigvuldig is die teespoede van die rechtvaardige, maar uit die allemaal reed die Heere om. Shin, hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Tau, die onheil maak die goedeloose dood, en die wat die rechtvaardige haat, moet daarvoor boed. Salims 34 vers 23 Die Heere verloos die ziel van sy knechte, en allemaal wat bij hom skuil, hoef niet te boed nie.